Okay, tayo po dadako ngayon sa salita ng Panginoon. Ito yung ating huling pag-aaral tungkol sa pag-ibig. First Sunday po yung, at, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Second Sunday, yung pag-ibig natin sa ating Diyos, sa ating kakilang Panginoon. Last Sunday, yung ating pag-ibig sa ating family. Ngayon po, ang ating pag-ibig sa ating mga kapatiran at sa ating kapwa. John chapter 13, verses 34 and 35. Tayo pong lahat ay tumayo. Babasahin ko po sa inyo yung verse 34 and 35. Follow me with your eyes. A new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Tayo po'y manalangin. Salamat aming dakilang Ama, salamat dahil narito kami muli makinig ng iyong salita, mag-aral. Salamat Panginoon sa mga kapatiran na nakapiling muli namin sa, sa pong kagalakan sa amin, makita ang aming kapatid na malakas, masigla, at nagpapatuloy para sa inyo. Dakilang Ama, gabayan po kami ng iyong banal spirito, siya pong manguna sa aming pag-aaral. At kay Panginoon, ang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Salamat, ipa, Panginoon, sa mga talents na binibigay niyo sa inyong mga anak. Tunay nga na napakasarap pumawi ng papuri sa inyo at mamuhay para sa inyo. Ito pong aming samod na langin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Please be seated. Okay, may inabot sa aking letter si Ann. Si Ann yung sabi, nag-request sa atin na ipag-pray yung kanyang nanay. Sabi niya dito ay, salamat, Pastor, oh, ano sa, sa church, salamat sa Diyos sa operasyon ni Mama. Pero hindi pa naoperahan na, ah. malapit na raw operasyon. Ma, maoperahan kasi may katarata. Eh. Okay? Nagpapasalamat na siya. Sa, at pagpray lang na sana magkaroon na po siya ng trabaho. Yan po si Ana. Alam niya kung gaano kaganda ang panalangin. Okay, eh, hindi siya katulad ninyo, at katulad ko na normal, pero sa kanyang kalagayan, alam niya may Diyos, alam niya na pwede siyang tawagan, alam niya na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Okay, pag-usapan po natin yung binanggit kanina, yung pag-ibig natin sa bawat isa, sa ating mga kapatid, at pag-ibig natin sa ating kapwa. Meron isang awit na hinanap ko na magtutugma sa ating pag-uusapan. At alam ko yung awit nito ay maaaring familiar sa inyo, sa akin familiar to. Parang ayaw lumipat. Ano ba? Pakiano na lang. Parang ayaw. Eh. Yan. yan. At sumobra. Yung title muna yan. Alam niyo awit niyan? Sino matanggad ulit? <laughs> Ang nakakaduling yung ano, takip. Yung takip lang, yung takip. Iangat na yung takip. Yan, si Michael. Uh, hindi, yung takip lang, takip lang. Iangat lang yung takip. Hindi, takip. Angat lang, takip. angat mo lang. Yan. Thank you. Para makita natin yung nababa. They'll know we are Christians by our love. Alam niyan? Lumang kanta na yan. Alam ko, narinig ko na to nung ako'y nasa Roman Catholic. Kinakanta to. At narinig ko din sa mga Christian group na kinakanta rin nila to. Okay? may, may katotohanan yung kanyang sinulat eh. Yan ang pag-usapan natin at hango niya sa John chapter 13 verse 35 o 34 to 35. Yan ay sinulat ni Peter's cultist. O Scots. So, paano man yan? 1930 siya pinanganak. Namatay siya noong 2009. Pero nung niresearch ko to, alam niyo po ba siya isang pare, isang Catholic priest? At alam niya yung kahalaga ng pagkakaisa ng mga kapatiran na meron silang gayong pananaw at nakilala siya sa, sa awit nito. Siya, isa rin siyang writer. Pero nung pinag-aralan yung kanyang sulat, mari ba, pini-question dahil Catholic. Pero may laman siya para sa mga Kristiyano. Okay? Kaya tandaan natin na pwedeng gamitin ng Panginoon even unbelievers. Ang problema lang nga po, yung kanilang talento yung galang paglika, ay lang nga, hindi pwede umabot sa langit. Okay, eh, hanggang dito lang sa lupa sila makilala. Pero tayo, pwede ka makilala sa lupa at pwede rin yung ginamit mong talento, yung spiritual gift mo, pwede umabot sa langit. Oh, yan ang problema ng unbeliever. Sana, naging Christian siya, hindi ko alam. Kasi may mga priest na naging Christian sa kanilang pangaral, sa kanilang pakikinig, katulad ni Anthony Pisota, isang Italian priest, na kung saan ay naging Christian din siya. Tuwan-tuwa siya, naging Christian siya, nasiran siya ng isang Baptist preacher. Alam niyo kung bakit tuwan-tuwa siya? Pagkat malaya na siya makapag-asawa. <laughs> Kasi nung siya, hindi siya pwede makapag-asawa eh. Kaya nung naging Baptist Christian siya, nagkaroon siya ng puso para sa dalaga. At nagkaroon siya ng asawa at pamilya, mga anak. Okay? Eh, nagaganda ang pagigay isang preacher o pastor, hindi bawal sa atin ang mag-asawa. Ito yung mga talata na binasa natin kanina. I knew a commandment I give to you, that you love one another, just as I love you, you also are to love one another. A new commandment. Ano ibig sabihin niyan? Tandaan po natin yung love one another, hindi po yan new commandment. Sa Old Testament, yan po'y utos ng Diyos na magmahal, magmahal sa Diyos, magmahal sa kapwa. Magmahalan kayo. Ang, ano dyan yung new? No? Ang new dyan, just as I have loved you. Ayun yung bago dyan. Dati, magmahalan kayo sa magitan ng pagmamahal ninyo ng pag-ibig. Pero ngayon, magmahalan kayo just katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yan yung bago sa utos ng Panginoon. Okay? Mabigat-bigat yon. Pag hindi ka Kristiyano, malabo mong gawin yan. Kasi yung pag-ibig na isishare mo sa iyong kapwa, isishare mo sa iyong mga kapatiran, hindi yung pag-ibig mo, kundi yung pag-ibig na katulad ni, no, ni Jesus. Yan ang tatalakayin natin. At ang dahilan, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Ano ibig sabihin ng mga talata niya? Pero bakit tayo dumago doon? Ito yung lyrics ng kanta eh. We are one in the Spirit, we are one in the Lord, we are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that all unity may one day be restored, and they'll know we are Christians by our love By our love, they will know we are Christians by our love. Hindi niyo alam yan? We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that all unity may one day be restored, and they know we are Christians by our love, by our love. They will know we are Christians by our love. Okay. Basahin ko na lang. We will work with each other. We will work side by side. We will work with each other. We will work side by side. And will guard each other, each one's dignity, and save each one's pride. And they know we are Christians by our love. By our love, they will know we are Christians by our love. Maganda na yung lyrics eh. ba? And yung chorus niya, by our love, by our love, and they know we are Christians by our love, by our love. They will know we are Christians by our love. At ito yung pangatlong stanza. We will walk, we will walk with each other, with, with each other, we will walk, walk hand in hand. We will walk with each other, we will walk hand in hand. And together we'll spread the news that God is in our land, and they know we are Christians by our love. By our love, they will know we are Christians by our love. Yan po'y hinango sa ating pinag-uusapan ngayon. Bakit? Why should I love my brothers? Bakit mo dapat mahalin yung katabi mo? Da- bakit dapat mo mahalin yung sarapan mo? At bakit dapat ko kayong mahalin? Unang-una, it is a command from our Lord. Pag sinabing utos, yan ay dapat nating gawin. At yung paggawa niyan dahil hindi, yan ay hindi, hindi ka pinipilit. Ikaw inuutusan, hindi yan suggestion. Okay, itong suggestion. Hindi, yan ay utos na dapat mong gawin. Gawin mo yan. Pag hindi mo yan ginawa, magkakasala ka. At isa sa mga kasalanan ng mga Kristiyano, araw-araw, ang utos na ito. Kaya nagkakasala pa rin tayo bilang Kristiyano eh kung hindi tayo marunong magmahal sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid sa Panginoon. It is a command from our Lord. Sabi niya, a new commandment I give to you, that you love one another. Galing niya sa ating Commander-in-Chief, the Lord Jesus Christ. After niya hugasan yung mga paa ng mga disciples, tinuruan sila ng magandang halimbawa ng humility. Even Judas, kasama niyang hinugasan yung paa. Alam niya, kahit si Judas, alam niya si Judas ang magkakanulo sa kanya. Pero pinakita pa rin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal kay Judas, hinugasan niya pa rin ang paa. Si Peter nga, sabi niya, huwag huwag mo hugasan ang paa ko. Hindi, kailangan hugasan ko paa mo. Kayo'y malinis na. Pero kailangan hugasan ko yung mga paa mo. Huwag lang aking paa, pati katawan ko. Sinabi niya, kayo'y malinis na. Ang ibig sabihin yon, literal, literally, talagang madumi kanilang paa dahil sa kanilang paglakad, sa Lord's Last Supper nila, madumi, walang gustong tumayo. Lahat mayayabang eh, walang gustong mag-serve. At pinakita ni Jesus Christ yung humility by serving them. Kaya nakakaya pag hindi ka naglilingkod eh, sa Panginoon eh. Unang-una, mayabang. Pangalawa, mali. Kasi ang mga Krisyano na may humility, they will serve. Kaya hindi nagsiserve ang mga Krisyano mayabang. Masakit pakinggan, pero yun ang totoo. Pero kung ikay humble at natutunan mo yung natutunan mo kay Jesus, you will serve. Save to serve. Okay? Ayun yun. Kaya ito may utos na dapat natin gawin. At sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Gagawin mo to dahil mahal mo si Jesus. Kahit yan ay utos, gagawin mo yan na may pagmamahal. Kasi ang sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Isa sa kanyang mga utos, love one another. Sino yung another dyan? Ang kausap niya dito mga disciples. Yung time naman nito, wala na si Judas. Pagkat hindi na siya kasama sa family of God. Okay? pumasok si Satan sa puso ni Judas sa verse 2 ng chapter 13. At ginampanan niya ng ganitong kulin, umalis siya para ipagkanulo si Jesus ng tatlumpung pilak. At naiwan yung labindalawa at inutusan ni Jesus, A new commandment I give to you, that you love one another. Alam niyo kung bakit? Itong mga disciples na ito, hindi lang si Judas, sabi nga nang nabasa ko, kung merong mabait na tao doon sa labing dalawa, si Judas. Kung merong matalinong tao doon, ang mabait si Judas. Kung sinong may, kung kung merong taong tahimik doon ng hindi man tahimik na tahimik, kahit paano ay talagang makikitaan ng kabaitan si Judas. Pag binasa mo yung buhay ni Pablo, napakayabang. Mas mabilis yung bibig kaysa isip Si John, si James, mayayabang. Sabi ng nanay nila, pwede ba si James sa kaliwa ng trono mo, isa namang anak ko sa kanan? Baka binulungan nila yung kanilang nanay, Nay, pakisabi kay Jesus, nabigyan kami ng position sa langit. oh, mayabang. Kaya pag nabasa niyo yung first John, pati book of John, makikita niyo natutunan ni, ni John, humility, love, Ganyan si Peter. Yung mga disciples si Jesus Christ may habang isang pangako ng pangako. Pero nung pinako si Jesus, iniwanan nila hindi lang si Peter ang nag-denied kay Jesus Christ. Yes, nakalagay doon, he denied Christ thrice. Pero yung mga iba niyang disciples, maliban kay John the Beloved, they forsook Christ. Nung hinuli si Jesus Christ, nagtagbuhan na yung mga disciples, nasan yung pangako ninyo na susunod sa akin? Di ba? Ganyan sila. Kaya iniwanan sila ni Jesus Christ, laban na natin. Pagkat ang nagmamahal sa kapatid, hindi nang iiwan yan. Tumutulong yan. Pero doon, after ng commandment nito, <laughs> nagtakbuhan na sila after ng hinuli si Jesus Christ sa John chapter 18. Tingnan natin, tingnan natin yung John 14 verse 21. next chapter, verse 21. Ito po, inulit niya ulit yung salitang love sa chapter 4. Inulit-ulit niya ulit yan eh. Pagkat napakalaga ng pag-ibig sa discipleship. He was my commandments and keeps them. It is He who loves me. Okay? Yung nagpapatuloy sa utos ni Jesus, sa katuluan ni Jesus, nagmamahal kay Jesus. Kaya mahirap sabihin, mahal ko po kayo, Panginoon. Masarap pakinggan, pero after ang Panginoon, saan? Sa action. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Okay? Kahit awitin mo, I love you, Lord. Di ba? Pero kung hindi nakikita sa buhay mo yon, useless din yung kanta. Pagkat sabi ni Jesus, He was keep my com- He was my commandments and keeps them, obey them. It is He who loves me. Yan ang conclusion ni Jesus Christ. Ang tunay nagmamahal sa akin, sumusunod sa akin. Ang hindi sumusunod sa akin, hindi nagmamahal sa akin. And he who loves me will be loved by, by my Father. Yan ang blessing doon. Kung pag minahal niyo ako, mamahalin din kayo ng aking Ama. And I will love Him and manifest myself to Him. Ano ibig sabihin yun? Patuloy na lalago yung taong ito. Alam niyo, patuloy na nagmamahal sa Panginoon, lumalago yan eh. Isang paraan para ipakita ninyo na mahal natin ng Panginoon, lumago kayo sa spiritual life ninyo. Ang hindi lumalago sa spiritual life, hindi nagmamahal kay Jesus. Ay ang ibig sabihin niya. Kung patuloy nating mamahalin ang Panginoon, patuloy na imamanifest niya sarili niya sa magitan ng salita ng Diyos at tayo ko'y lalago. Di ba? Kahit sa mag-asawa, hindi kayo lalago sa relationship ninyo kung walang ano, action na nangyayari. Kaya nga sa pag-aaral, sabi nga ni Einstein, genius, 1% talent, 99% hard work. Ganyan sa relationship, kahit sa mo niyan, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, importante yung 99% hard work. Ganyan sa, respons- sa relationship ng mag-asawa at ng magulang at mga anak, hard work. Gawin niyo tungkulin niyo. May responsibility na palakasin ang relationship ninyo. Ganyan din sa relationship natin sa Panginoon, palakasin ang salita ng Panginoon. Okay? At i-apply natin sa iba. Why should I love my brothers? Unang-una, it is a command from our Lord. Pangalawa, it is our badge, ID, identification, that all people will know that we are His disciples. Kahit sabihin mo ikay Krisyano, at di ka marunong magmahal, sino niloko natin? Sarili natin. Pagkat sabi ni Jesus Christ, ang mga Krisyano marunong magmahal sa kailang kapwa Krisyano. By these all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Alam niyo, tamang, meron tayong tinatawag na individual na soul winning, di ba? Kumpulin natin bawat isa na mag-share ng gospel. Pero gusto rin ng Panginoon, ang tamang pag-share ng gospel, pag ang church ay namumuhay na may pag-ibig. May share natin ang gospel through our testimony. Pag nakita ng paligid dito, paglabas natin ng church, naroon pa rin yung ngiti, nagmamahalan, nagtutulungan. Hindi paglabas ng church, nagsisigaw, nag-aaway. <laughs> O kaya malaman ng church, yung, yung church na yan, nahati yan eh. Kasi tampuhan, away eh. Magandang testimony ba sa paligid yon? Wala na, sira na ang pangalan ng Panginoon, sira na ang testimony ng church, at mahirap nang i-share yung gospel, i-share nyo sa amin yung gospel ng pag-ibig, eh, eh kayo nga nag-aaway. Kaya nakakalungkot yung mga churches na ang lakas ng loob mag-share ng gospel sa paligid, sila mismo dapat share ng gospel. Gospel of love. Nakuha niyo mga kapatid? Ano yung testimony natin sa paligid kung tayo hindi nagmamahalan? Yan ang sabi ni Jesus Christ. Yan yung ating badge, ID. Yan ang palatandaan na tayo po ay mga lingkod, anak ng Diyos. If by this, all people, believers or unbelievers, will know that you are my disciples. Paano paraan? If you have If you have love for one another. Yung one another dyan, alam minsan dahilan kung bakit hindi ako gaano stricto dun sa salitang baptist eh. Yun ay apelyido lang po natin yun. Salamat! Ako ay nabi- nabilang sa baptist. Baptist na niniwala sa salita ng Diyos at pinapangaral ang salita ng Diyos. Okay? Pag, kasi iba, pag sinabing Baptist, eh, kailangan piano lang, kailangan organ. Hindi, hindi doon ang basya ng Baptist. Ang basya ng Baptist sa katuruan at sa pagmamahalan. Yan ang, yan ang dapat makitang fundamental teaching ng isang Baptist o ng isang Christian group kung nagmamahalan yung mga Kristiyano. Yes, mataas ang theology ng grupo natin. They respect our knowledge kung pag-uusapan sa Biblia. Pero after ang Panginoon saan? Pag-ibig. Pag-ibig. Marami kang alam nga sa Bible. Pero kung di ka naman nagmamahal sa iyong kapwa at sa iyong mga kapatiran, ano pa yung halaga ng natutunan mo sa Biblia? Di ba? Hindi mo na hindi mo na babasa ng mga believers yung natutunan natin about God, about Christ. Mas nababasa niya, nababasa nila yung gospel sa magitan ng pagmamahalan natin. The people will know even the unbelievers, even the believers. Okay? At yung one another diyan, hindi lang yan sa isang specific group na Baptist. Yung mga Kristiyano po ay iba-ibang grupo yan, iba-ibang apelyido. May Presbyterian, meron din mga kapatiran sa Methodist, meron din mga kapatiran, baka may, kahit paano, kahit, alam ko may kapatiran pa rin yan sa Pentecostal, sa ibang grupo. Hindi lang may mga may mga grupo na marami din silang hindi rin ligtas. <laughs> may mga grupo din na konti lang ligtas. Basta nasa Christian group, huwag na natin pag-usapan yung mga kulto. Talagang pag malinig katuruan, idolatry, ay talagang agis na yung Bible doon. Malabo maligtas. Pero yung mga gumagamit ng Bible, i-check din natin kung yung kanilang paggamit ng Bible ay the same din sa pag-aaral natin ng Biblia. Okay? Yun yung salitang one another eh. Hindi natin lalayuan sila. Kung tayo ay tatawagin nila, lapit tayo. At pwede na natin silang tawagin. Pwede makipag-usap sa kanila bilang magkakapatid sa Panginoon. May pagkakaiba kayo ng konti, wala rin tayong pagkakaiba sa family. Kahit na isang pamilya kayo sa bahay, hindi ibig sabihin na pare-pareho paniniwala ninyo o prinsipyo ninyo. Iba ay sa basketball pa lang nga eh. Yung bunso, gusto niya ay talk and text. Yung panganay, gusto niya global. Di ba? Di ba? Pero hindi ibig sabihin nyo, nag-aaway kayo. Meron nga kayong pagkakaiba, pero pagdating sa pagmamahalan, nagkakaisa kayo. Okay? Yun ang importante sa Panginoong Yesus. Maari sa practice, magkaiba tayo. Sa kaila hymnals, tayo hymnals din. Pero yung the way na kanta nila yung hymns, talagang organ lang o piano lang, tayo meron tayo ng konting dagdag, pero wala nang pagkakaiba doon. Ang importante, nagmamahalan tayo. Di ba? Ang dami nga akong kilala ng churches eh. Hymnals ang tinutugtog ha. Organ, piano, wow, pag umating ka, napaganda ng choir. Napaganda ng worship. Talagang solemn. Pero paglipas ng ilang taon, nahati. Yung ba'y matutuwa ang Panginoon? Ha? Matutuwa? Hindi. Nagkakasala sila kasi kasi utos ng Panginoon, love one another. Okay? 1 John chapter 2, 7 to 11. Tingnan niyo po. Ito po inulit ni John pagkat natutunan ni John yung salitang pag-ibig kay Jesus Christ. Pagkat iba-iba yung mga ano eh, disciples eh. Merong aktivista, merong fisherman, merong tax collector, merong Basta iba-iba yung position, iba-iba yung work. Si Judas, eh, di ko alam kung ano yung work niya. Iba, aktivista. Si Matthew ay tax collector. Si Peter, si John, si James, si, si Andrew, fisherman. Iba-iba ugali niya, iba-iba personality niyan. May mayaman at mahirap. Pero tinuruan sila ni Jesus, love one another. Parang ganito, may Ilonggo, may Ilocano, may Sambonggenyo, Sabongero. <laughs> Halo-halo, pero pag sinabing labo na natin, itabi muna kung saan tayo galing. Pare-para tayong Krisyano. Okay? May Tagalog. Nakuha niyo mga kapatid? Tinay sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Unahin natin ang chapter 2. Sabi ni ni John sa verse 7 up to 11. Brethren, I write, I write no new commandment to you, but an old commandment. Ito yung tinutukoy niya sa sinabi ni Jesus Christ na ituro na rin sa church. nire lang sila ni Pao, ni, ni John. Inuulit. Kasi madaling kalimutan yung pag-ibig eh. Alam niyo kung bakit nagkakaiwala yung magkasintahan, ang mag-asawa, nakakalimutan yung pag-ibig. Madali tayong makalimot eh. Dapat lagi i-remind, i-remind, i-remind. Kaya nga yung mga lalaki dapat i-remind na i-remind na mahal niya ang kanyang asawa. Kasi nga maraming asawa insecure. Pag hindi narinig na mahal sila, parang nagtatampo na. I-remind, i-remind. Brethren, I write new, new, new commandment. I write no new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. The old commandment is the words is the word which you heard from the beginning. Again, a new commandment I write to you, which thing is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Tingnan niyo po sa verse 9. He who says he is in the light, sabi niya ay Kristiyano, meron na siyang liwanag sa buhay, meron na siyang Kristo sa buhay, pero sabi dito, and hates his brother. Ano sabi ni John? Sinungaling ka, hindi ka paligtas. You are still in darkness until now. Kung patuloy kang namumuhi, nagagalit sa iyong kapatid, sinisiraan mo yung kapatid, questionable ang kaligtasan mo. Nasa kadiliman ka pa rin. Hindi ako nagsabi niya si John. Is in darkness until now. Verse 10, He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. Totoo yan. Kung patuloy ka nagma- nagmamahal, hindi babaksak ang buhay krisyano mo at nasa tama ka. But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he's going because the darkness has blinded his eyes. Tama yun. Tama yun. Tingnan natin sa chapter 3, verse 10 to 12. Kahit na hindi ko paliwanag, eh, simple na naman yung English ni Jen, eh, no? yung kanyang sulat. Eh. Kahit elementary, kayang intindihin. 10 to 12. Sabi nga ni Einstein, yung salitang pag-ibig, tawag niya universal force. Uh, at alam niyo ba, yan lang ang language na malapit sa puto, puso ng mga bata. Mapapamahal sa iyo yung mga bata pag mahal mo sila. At alam nila yung salitang pag-ibig pag may binigay ka sa kanila. Ay lang, alam nila yan. Ten to twelve. And these, the children of God and the children of the devil are manifest. Kita nyo ha? Ito, kinumpir ni John, ito yung mga anak ng Diyos, anak ng Diablo. Paano natin malalaman? Whoever does not practice righteousness is not of God Nor is he who does not love his brother. Napansin niyo? For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another. Verse 12, ayun yung ating scripture passage kanina eh. Sino tutularan natin? Sabi dito, huwag si Cain. Kinain niya si Abel. Pinatay niya. Not as Cain, who was of the wicked one and murdered his brother. And why did he murder him? Because he, his works were evil and his brother's righteous. Do not marvel, my brethren, if the world hates you. Tinan sa verse 15, Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Mabigat to, mabigat. Ang salitang murder kasi sa atin, yung mga pumabatay, namamaril, katulad sa Amerika, hindi matapos-tapos yung mga namamaril dyan sa Amerika. Nakaraan sa Kansas, may namaril na naman. Ang dami gusto pumunta ng Amerika. Sige, magpabaril kayo. <laughs> ang dami namamaril, marami nababaliw sa Amerika eh. Ang nakatakot, halos lahat may baril eh. At parang okay lang sa kanila, mamaril, para mga ibon yung mga tao. Nakatakot. Hindi lang yan ganyan ang murderer kay, kay, kay John. Ang ibig sabihin ng murderer, maging literal man yan o hindi, pag nagkaroon ka ng galit sa iyong kapatid, ang tawag sa ni, ni John, murderer. Paano ko malalaman na ako'y may galit sa aking kapatid? Isang dahil isang paraan, pag kinakalat mo yung galit mo sa kanya, sa ibang tao. Ibig sabihin talagang galit ka kasi kinakaalat mo eh. Sinisiraan mo pa siya eh. Talaga may galit ka. <laughs> no? Pero yung galit na tinago mo lang, pinasadyos mo siya, at balang araw, pag dumating yung time na lumuwag-luwag na yung puso mo, isisettle mo na siya, walang problema doon. Pero kung may galit ka, dahil galit na galit ka, gusto mo na siraan siya, ikakalat mo na siya, ikukwento mo na siya. Yung po'y murder. Pinapatay mo yung kanyang karakter. Ang tawag doon, karakter Assassination. Okay? Murder. Whoever hates, ito yung hates ito, patuloy na nagagalit. At isang paraan para ipinapakita mo yung patuloy mong pag, pagkagalit sa isang tao, kinakalat mo yung galit mo sa kanya. Chinichismis mo na, sinisiraan mo na siya. Alam mo, pag kapatid mo ang nagkasala at nasaktan ka, ilapit mo sa Diyos at mag-usap na lang kayo. Huwag mo na ikalat. Ayun ang proseso dyan. Eh. Kung may galit ka sa kapatid mo dito, dito sa church, huwag mo ikalat. Gumawa ka ng letter. Isubmit mo sa officers. Pag-usapan natin. Ilagay mo pangalan mo. Huwag lang ibubulong mo sa officer at pagmimitingan namin na hindi namin alam kung sino may galit. Hindi, na, hindi ka namin matutulungan. At hindi tama yon. Pakisabi nga na, no, oh, ganyan. Eh. Huwag. Hindi ko intindihin yon. Hindi ko papansinin yon. Walang tao, invisible eh. Sinabi lang yun eh. Hearsay lang yun eh. Sa korte, kailangan i-prove mo. Sulat ka, mag-file ka ng kaso. Alam mo, isang dahilan yan kung bakit? Para, para mag-usap na lang kayong dalawa. Mag-usap na lang kayo. Oo. Huwag na kayo magsiraan. At sabi ni, ni, ni Jan dito, magiging ano ka, murderer. Katulad ni Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid. Bakit? Pagkat yung kanyang kapatid, righteous. Ang kanyang kapatid, righteous. At si Cain ay evil. Gusto niyo bang ganyan? Pag ikay pala'y nanira, ang tao sa inyo dyan, evil. At hindi lang at evil eh. Anak kanino? Oh. Sa John chapter 4, 7 to 13. Beloved, let us one, love one another, for love is of God. Ayun po ay eh, paalala po sa atin, bakit dapat tayo magmahal? For love is of God. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Kaya pag meron kang Diyos sa buhay mo, tuturuan ka ng tamang pag-ibig. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya pag maling pag-ibig ang lumalabas sa iyo, hindi yan sa Diyos. At baka hindi ka rin sa Diyos. Yan ang nakakatakot. Very practical si John. For love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Nakita niyo po? Nakita niyo po? Ang tunay na anak ng Diyos marunong magmahal pagka naranasan niya yung pag-ibig mula sa Diyos. At ang ituturo sa inyo ng Panginoon, pag-ibig. The fruit of the Spirit, ano yung una-una? The fruit of the Spirit is? Oh, kita niya. Love. Meron ba dun sa fruit ng Spirit? Hate? Wala. At kung walang hate doon at mayroon tayong hate sa puso natin, baka ibang spirit ang meron tayo. Kasi ang tunay na spirit na naninirahan sa atin, ang ituturo sa atin, unang-una, love. Then, joy. Then, peace. Oh. And this is the love. This the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Sa verse 20 to 21, tingnan niyo po. The same chapter. If someone says, I love God and hates his brother, he is what? Not only a murderer, what? He is lawyer. Hindi, liar. Kala nyo maging lawyer, ah. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Gusto ba natin maging liar? Kung ayaw natin, let us love our brethren, our brothers and sisters. Minsan nakakasakit sa atin sila, mahal pa rin natin sila. Kasi hindi tayo tinuruan ng Panginoon na magkaroon ng galit. We will pray for them. Pag sila'y naging kaaway, sabi ni Jesus Christ, love your enemies. Nalala ko tuloy yung, counsel, yung isang pastor nagbigay ng counsel sa isang misis. Gusto niya nang hiwalayan yung kanyang mister. Pastor, gusto ko na hiwalay yung aking mister. Ano, ano po gagawin ko? Ba't mo naman nahiwalay? Kasi hindi na maganda ang pagsasama eh. Ano ba sabi ng Biblia, di ba? Magpasakop tayo sa mister natin o mahalin natin yung ating asawa. O yan. Palusot pa rin yung misis, gusto niya talaga. Hindi, nagka, nag, nag, naging magulo na kami, naging magkaaway na kami. Ah, naging magkaaway na kayo. O, dapat mag, maghiwalay na kami. Ano ba sabi ng Biblia? Love your enemies. Wala pa rin siya lusot. <laughs> Kung naging kaaway mo yung husband mo, sabi ng Biblia, love your enemies. Oh, wala ka pa rin, Luzon. Love pa rin ang isasagutin iyo ng Panginoon. Kaya sabi din, I love God and hate his brother, he's a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen? Yan ang logic ni ni John. Yung Diyos nga na hindi mo nakikita, minamahal. Sabi mo, minamahal mo siya. Tapos yung nakikita mong kapatid, hindi mo minamahal, parang abnormal yata yun. Nagmamahal ka sa hindi mo nakikita, yung nakikita mo, hindi mo minamahal. Kung minamahal mo hindi nakikita, dapat mas mahalin mo yung nakikita mo. <laughs> Yan ang ibig sabihin ni John. Di ba? Kung araw-araw nakikita mo, nakikita mo yung anak mo, mahalin mo yan. Yung husband mo, lagi mo nakikita, mahalin mo pa rin kahit hindi nakangiti. Kung yung mga anak mo parang kasimangot, mahalin mo pa rin sila. Anak mo yan eh. Gusto mo magkaroon ng anak, mahalin mo sila. Hindi mo kasi pinag-pray na sana maging mabuti ugali niya, sana maging humble siya. Hindi, gusto mo lang magkaanak eh. Dapat pag humingi ka ng Panginoon, Panginoon, bigyan niyo po ako ganito po, sana maging masunurin siya, makilala niya Panginoon. <laughs> Samahan mo na. Eh, ang, ang panalangin, magkaroon ng anak eh nung binigyan ka ng anak, ay naging bad boy. Naging matigas ang ulo. Tapos ngayon, nagre-reklamo tayo. Diba? At unang-una, pasalamat ka pagkat hindi lahat ng mag-asawa may anak. Okay? Pasalamat ka. Binigyan ka ng anak. Mahalin mo yan. Okay. Yun ang utos sa atin. Love one another. And this commandment we have from Him that he who loves God must love his brother also. Kaya kung mahal natin ang Diyos, anong magiging conclusion? Dapat mas mahalin din natin ang ating mga kapatid. It is our badge that all people will know that we are His disciples. Pero pag hindi nakita ito sa ating kalagitnaan ng pagmamahala na magkakapatid, huwag na tayo lumabas dyan at mag-share ng gospel. Itong pagmamahalan natin sa loob ng church, ito na yung gospel natin from God. Love. Dito makikita yung Diyos ay nasa atin. Yung ating Panginoon ay kasama natin. Nabanggit yan eh sa verse 13 eh. Verse 13 and By this we know that we abide in Him and He in us because He has given us of His Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent the Son of, as Savior of the world. Ayon. Sa verse 12, tinig sa verse 12 ah. No one has seen God. Meron ba nakikita? Yung mga kapitbahay natin, hindi nakikita ang Diyos eh. Hindi rin natin nakikita eh. Paano makikita ng mga unbelievers ang Diyos? Alam niyo ba pwede makita ang Diyos? Ha? Hindi yung presensya niya, sa magitan ng pagmamahala ng mga anak niya. Makikita nila yung Diyos ay nasa atin. Tingnan sa verse 12. No one has seen God at any time. If we love one another, ano? God abides in us and His love has been perfected in us. Yun ang ibig sabihin ni John. Gusto nyo ba na makita ng mga believers ang Diyos ay nasa atin? We must love one another. Pero pag hindi nakita yung love one another sa ating kalagitnaan, hindi nila tayo paniwalaan na ang Diyos ay nasa atin. Na ang Panginoon ay totoo sa atin. Kaya mahirap mag-share ng gospel sa labas kung ang church mismo sa community hindi nagkakaisa at nagsisiraan, hindi nagmamahalan. Unang-una, nasisira natin ang utos ng Diyos. Pangalawa, nasisira natin ang pangalan ng Panginoon. At nakakahiya yun. Pagkat yung pangalan sinisira ng iba, yun ang nagligtas sa atin, ang Panginoon. Kaya naway, tulungan tayo ng Panginoon. Ingat tayo. Pag ikay nagkaroon ng galit sa iyong kapatid, sinisira natin ang gawain ng Panginoon at ang kanyang pangalan. At paalala lang, niligtas ka ng Panginoon hindi para magalit. Niligtas ka ng Panginoon para magmahal. Para magpatawad. Pag nagkamali, humingi ng tawad. Pero pag lumalabas sa iyo galit, away, hindi yan ang tinuro sa iyo ng Panginoon. Sino nagtuturo niyon? Ang Diablo. Ano sabi ng Bible? Ang Diablo ay naparito to steal, to kill, and... Alam mo pala. <laughs> Bakit ginagawa ng iba? Ewan ko kung kanino silang anak. <laughs> Tinutulungan nila yung kalaban. Hindi natin natutulungan yung gawa ng Panginoon, kundi natutulungan yung kalaban to steal, to kill, and to destroy. At nakangiti pa sila, nahati yung chair sila. Salamat dumami kami. Bakit? Bakit dumami? Through division. Hindi natutuwa ang Diyos dyan, natutuwa ang Diablo kasi trabaho niya to, to, to destroy, to kill, to destroy. Tandaan niyo po, ha? ang badge natin, ang identification natin, ating pag-ibig sa bawat isa. Upang malaman ng kabila, ng mga tao, ng ating kapitbahay, tayo mga anak ng Diyos, tayo mga disipulo ng, disipulo ng Panginoon. Pagkat ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Okay, next na ano. Parang ayaw nang gumana. Eh, yun. How should I love my brother? Brothers. Paglinggo lang? Ha? Pag may birthday lang? Eh, birthday ng kapatid natin. Ay, eh, sarap yan. Ha? Pag may binigay siya sa atin? Paano? Meron pang condition dyan para mahalin ang kapatid natin? Pag ako'y minahal mo, mamahalin din kita. Sabi din, dito ni Jesus Christ, like our Lord Jesus Christ. How should I love my brothers? Katulad ni Jesus. Pag sinabing katulad ni Jesus, pag-aralan mo yung buhay ni Jesus, paano niya pinakita yung pag-ibig nung siya nasa, nung siya nasa mundo? Di ba? A new commandment I give to you. Yun ang new eh. That you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Paano? Bigyan ko kayo ng mga examples. The same chapter, chapter 30. Kung ba, ibibigay ko lahat ng aklat from Genesis to Revelation, matatagalan tayo dito. Ibigay ko rin chapter 13. Ito yung mga natutunan ko. Paano magmahal si Jesus. Una-una, willing to obey. Ang pag-ibig sa Kanya, gustong-gustong sumunod. Ang tunay na nagmamahal, sumusunod. Sino sinunod ni Jesus? Ang kanyang Panginoon. Sabi sa verse 1. Siya'y naparito para sundin niya ang Panginoon, ang kanyang ama. Beloved, sabi sa John chapter 1, John chapter 13, verse 1, Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had, had come that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Alam natin, alam niya yung kanyang ama ang nagsugo sa kanya dito. Mahal na mahal niya kanyang ama, pinakita niya kanyang pagmamahal sa kanyang ama sa magitan ng pagsunod. Hindi, hindi sa pilitan. Puso ni Jesus ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama. Yan ang pag-ibig. Willing to obey. Pangalawa, sabi sa verse 1 din, unto the end. Yan ang pag-ibig ni Jesus sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga anak, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Parang ganyan, no? Unto the end. Hindi kita iiwanan. Ganyan din dapat ang pagmamahal ng mga kapatiran. Hanggang buhay yung kapatid mo, mahalin mo. Alam mo, mahirap, magma mahirap magalit sa isang kapatid eh. At sinisiraan mo pa, mahirap yun eh. Pag namatay yung kapatid na yon, hindi ka na makatingin. Hindi ka na makadalaw. Siniraan mo na eh. ba? Hanggang buhay ang mga kapatid mo, mahalin mo. Gayon mang mahal si Jesus unto the end. Humble. Ang, ang pag-ibig niya ay humble. Paano hinubad niya ang kanyang suot? Tinabi niya muna, hinugasan niya mga paa. Nagpakumbaba, nagpakumbaba siya. Kung meron tayong pag-ibig ng Diyos, marunong tayong magpakumbaba. At pang pang willing to serve. Nung siya nagpakumbaba, hinugasan niya yung mga alipungan ng mga disciples niya. No? Mga putik yung mga paa. Kasi mga, hindi mauso sapatos noon eh. Hindi mauso mga Nike ngayon eh, di ba? Mga Under Armour eh. Oh, ngayon marami nang susunog ng Nike oh. Mike, pakisunog na yung Nike oh. oh. Sabi lang, gumagamit daw niyan ano eh. Wow, pag isunugin yung Nike, bahala sila doon. Mahal-mahal ang Nike, di ba? Si Michael din niya susunugin niya. Okay, willing to serve. Ang dumi ng mga paa, nakasandal sila, puro putik eh. Walang gustong tumayo at magugas ng paa. Ang yayabang eh. Ang yayabang ng mga disciples si Jesus Christ. Pero hindi niya tinuruan na, eh, oy, magpakumbaba kayo. Magugas, hindi. True example. Alam mo si Jesus Christ, bago siya magturo, true example. Makakuha tayo dito mga leaders, mga tatay. Bago niya utusan yung mga anak true example. Dito, pinakita na siya, okay? Tinanggal niya yung kanyang unang mahabang damit. Kinuha niya yung tuwalya. Nalagyan ng tubig, isa-isa niya hinugasan. Alam niyo, masarap maghugas ng paa sa mga babae. <laughs> Pag sa lalaki, yung panahon na yun, wala, wala man yata nail cutter noon eh. No? Ano? Pinapupudol na sa kuko. Kutsilyo. Di ba? Wala mang nail cutter na imbento. Kinakagat nila para matanggal yung kuko, mabawasan. Isipin ninyo, ganyan yung mga paa ng mga disciples. Wala sila pa, mga lalaki yan. Eh. Wala silang gano'n sa kalinisan eh. Pero nagpakumaba si Jesus para sila ipaglipuran. Hugasan. Yan ang pag-ibig. Kung hindi mo kayang maglingkod sa iyong kapatid, ibig sabihin hindi mo siya mahal. Pag ang ating mga kapatid, may, nang, may pangailangan sila, ayun, tamang ginawa ni Tam eh. He humbled himself. At pinaglingkuran niya sino? Ang kanyang kapatid, ang ating kapatid. Oh. Ano man yung motibo doon, di ko alam. Oh. Binantayan niya hanggang makalabas ng hospital. Kaano-ano ba ni Tam si Myra? co-teacher, ka-member ng Hope Baptist Church. Kung meron pang iba doon, di ko na alam. Tanungin na lang natin siya. Kung mapunta naman sa ganyan, ay very supportive tayo. Okay? Willing to serve. Di ba? Ganyan po yun. Then, willing to share. Nagkaroon ng Lord's table. Pinakita ni Jesus kayo pag-share. Sinare niya pagkain eh. Tapos sa verse 31 to 32, ang pag-ibig niya to glorify His Father. Bakit niya minahal ang mga disciples na ito? Bakit niya minahal ang kanyang mga anak? Pagkat ang motibo niya, ang aim niya to glorify His Father. Ibig sabihin, pag nagmahal ka ng mga kapatiran, baptist man yan o hindi, basta krisyano yan, nagmamahal sa Diyos, ligtas yan, mag-glorify mo yung Panginoon mag-glorify mo ang ating Diyos. Pero kung namimili ka lang ng grupo na mamahalin, sabi mo, baptist lang ang ligtas, delikado yon. May kilala ko mga evangelicals na mas matinupa sa atin. Puritans, matindi yung kanilang kabanalan, yung Puritans noon. Hindi sila baptist, pero grabe sila mamuhay para sa Panginoon may negosyo ka, paglinggo, wala kang makikita sa isang lugar ng Puritan, sa Scotland, wala kang makikita nagtitinda sa kalsada. Paglinggo, gagamitin nila para sa Panginoon. Wala kang makita nagtatrabaho. Mag, mag, ma, maluwag yung kalye. Walang traffic. Alam niyo kung bakit? Wala pang sasakyan noon. <laughs> Naglalakad pa lang sila. Mga kabayo pa lang sasakyan nila. Mga karetayor na yan. Oo, yan dahil lang. Walang traffic. Talaga maluwag paglinggo. Pagkat yun ang kailang puso. Pagdating ng linggo para sa Panginoon, they want to glorify God. At mahalin yung mga kapatiran nila. Pag-aralan nyo yung Puritans, grabe. Yan no, to glorify God o, oh, sa verse 31 to 32. So, the, so when he had gone out, Jesus said, Now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in, him, in himself and glorify him immediately. Ang tunay na may pag-ibig sa Diyos, nagmamahal yan sa lahat ng Kristiyano, anumang grupo. Alam niya, mag-glorify niya ang Panginoon. Pero kung limitado yung minamahal mo, namimili ka ng grupong mamahalin mo, mamimili ka ng mga Kristiyanong minamahal mo, hindi mo mag-glorify ang Panginoon. At pagkat utos niya, love one another. Walang specific na grupo. Nakilala nga ako, Baptist, na pangasawa niya, word, no? word, word, no? word from the world. Word for the world. no? Word for the world. Iba rin ang, panam, iba rin yung practice talaga. Pero namit ko yung husband niya, napakabait. Napakabait. At yung buong pamilya nito, naglilingkod, dalawa lang anak very involved sa ministry. Kahit na hindi sila pareho ng grupo. Napakabait. Okay? Kaya, salamat sa Panginoon. Kahit si Erwin, iba rin ang pangasawa niya, ibang grupo din yun. Pero pag na-meet ko yung mag-asawa, napakabait. At nasa ministry pa rin sila ng Panginoon. Ewan ko yung husband, kumabait pa rin. <laughs> yung mag-asawa si Erwin pa rin. Dahil kaibigan mo si Eric. Okay. And sacrifice. Ano ibig sabihin ng pag-ibig kay Jesus? Sacrifice. Verse 33. Little children, I shall be with you a little while longer. You will seek me, and, I, and, as, and as I said to, to the Jews, where I'm going, you cannot come. So now I say to you, pagkat kwento ni Jesus Christ, yung sacrifice, siya'y mamamatay, siya'y papatayin. At sa verse 37 to 30, gusto ipakita ni ni, ni Peter yung kanyang pagmamahal kay Jesus. Okay? Para iparinig niya rin sa mga kapatid niya na mahal niya si Jesus. Ito yung ano to eh, paano din to eh, pasikat eh, no? si Peter. Andiyan yung mga disciples, yung si Jesus. Sabi ni Peter sa kanya, verse 37, Peter said to him, Lord, why can I can I not follow you now? I will lay down my life for your sake. Hindi niya lang sinasabi kay Peter na pinaparinig niya sa mga kapatiran niya para ipakita niya mahal niya si Jesus. Jesus answered him, Will you lay down your life for my sake? Most assuredly I say to you, the rooster shall not crow till you have denied me thrice, three times. You see? Ibig sabihin ng pag-ibig ni Jesus, marunong niya, willing niya i-sacrifice sa kanyang buhay sa mga kapatiran sa kanyang mga minamahal. Mabigat to. It takes time para ma-practice yung salitang sacrifice. Uh, lumalago yung pag-ibig. Pag lumalago yan, naunawa mo yung sacrifice. Para mga nanay, mga nanay, mabilis ma matutunan ng sacrifice. Eh. Dati, mga picture nila sa sa Facebook, yung mga mukha nila, selfie, mga dalaga pa sila na, boyfriend silang dalawa. Pero yung magkaroon sila mga anak, yung mga anak nila, yung mukha ng mister nila, wala silang pakialam sa mukha ng mister nila, yung mga mukha ng anak nila naka-post doon, bagong gupit, o mga, kung ano yung mga activities ng mga anak, ayan. Wala silang pakialam sa husband nila, sa mukha na nila. Di ba? Kasi natututo ka na mabal, lumalago na eh. Lumalago na yung pag-ibig mo eh. Nakakalimutan mo ng sarili mo, yung attention mo doon sa mga anak mo na. Ganyan yung ibig sabihin ng sacrifice na kakalimutan mo yung sarili mo, yung attention mo napupunta sa mga kapatiran na, sa mga kapatid mo. Aatin ako ng church, hindi dahil gusto mo umatin ng church. Gusto ko maging halimbawa ng mga kapatiran. Gusto ko mag-glorify ang Panginoon, ipapakita ako. Atin ako para sa kanila. Hindi lang para sa Diyos, kundi para sa mga kapatiran. Ayaw ko sila maistambo. Gusto ko maging magandang halimbawa. Dahil mahal ko sila. Eh, ano na ibig sabihin yun. Okay? Pag nagtawag si judge, o yung choir, gandong oras, ah, atin ako. Kasi I want to glorify God. At alam ko ibig sabihin ng sacrifice. Alam ko may mga tra- iba, may trabaho, may assignment. Pero kung mahal mo ang Panginoon, makakalimutan yung sarili nyo, unahin yung kapatiran. Alam nyo, alam ng fraternity yan eh. Kaya nga meron silang kapatiran. Eh. Kahit na isacrifice yung pag-aaral, eh. kahit mamatay sa kapatiran dahil sa father eh. Walang kwentang fraternity. Di ba? Walang kwenta eh. Bago maging member ng isang fraternity, kailang pagulpi ka muna eh. Ginugulpi ba tayo ng Panginoon sa ating kapatiran? Hindi. Minahal tayo eh. Kaya may papakita natin ang sacrifice sa magitan ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating mga kapatiran. Ang ibig, ibig sabihin ng pagmamahal sa kapatiran, minsan nakakalimutan mo na sarili mo para sa kapatiran. Nakuha yung kapatid? Yun ang pag-ibig. Yun ang, Love one another as I have loved you. Nakalimutan na ni Jesus yung sarili niya, ang isip niya para sa mga kapatid niya. Para sa Panginoon, para sa aking mga kapatid. Mabigat, no? Pero sa tulong ng Panginoon, makakayanan natin. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Anong karag We ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Kaya nyo mo magbantay na hindi nyo kaano-ano? 24 oras? Ha? Ba't ko babantayan to? Dahil alam niya, kapatid niya sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon eh. Babantayan ko. Pag may inutos to, bumiling lugaw, bibilang ko to ng lugaw para mainitan ang kanyang tiyan. Inutusan ka ba tao? Hindi. Di ba? We ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, them, how can the love of God be in that person? Napagandang katanungan. Alam niyo may mga may mga tulong na hindi na pinagpipray. pray Minsan may mga lumalapit sa iyo eh. Pwede pong makahiram dahil talagang pinapusaw kapatid. Let's pray. Pag-pray natin. Eh, meron ka naman. Hindi na pinapipray yun. Dumot ka na agad at kumukuha ka ng ibang mga canned goods sa, sa kwarto mo, sa bahay mo. Kung may matutulong ka. Pag-pray natin kapatid na matulungan ka ng mga kapatiran natin. Eh, pwede ka naman tumulong eh. Isasama pa ibang kapatiran eh. Di ba? Pag-pray natin na matulungan ka ng church, mabuksan ng kaisipan ng church na matulungan ka. Hindi, ikaw muna. Ikaw muna. Ayun po yung problema. Kaya sabi ni, ni John, how can the love of God be in that person? Pag may nanghiram sa'yo, tignan mo kung makabayad hindi, huwag ka na umasa kung mapapayaran niya. At least nakatulong ka. Lalo sa isang kapatid sa Panginoon. Nakatulong ka. Kasi pag inisip mo babayaran ka, sasakit ang puso mo sa mo. Pero kung kapatid mo natulungan mo, kaya natin ng Panginoon, ibabalik sa'yo ng Panginoon yan. Kung may balik niya o hindi, okay lang. Ang importante, nakatulong tayo. Nakatulong tayo. When should I love my brothers? Ang utos nito ay present tense. Ito yung utos. Ano yung present tense sa Tagalog? pangkasalukuyan. Okay? Ibig sabihin, araw-araw. Every day and everywhere. A new commandment I give to you that you love one another. Just as I love you, as I have loved you, you also are to love one another. Ano yung utos doon? Hindi lang yung love one another, ah. Just as I have loved you. Hindi lang kayo magmahalan sa isa't isa, kundi yung pagmamahal na ibibigay nyo sa kapatiran katulad ng pagmamahal ko. Pero pag hindi mo nagampanan yung pagmamahal ni Jesus sa iyong mga kapatiran, nagkakasala rin tayo. At nabanggit ko naman yung mga ilang pag-ibig ni Jesus doon, di ba? Willing to obey, willing to serve, will, humble, to glorify His Father, sacrifice. Yun. Kaya pag minahal mo yung kapatid mo, at hindi katulad ni Jesus ang pagmamahal mo sa Kanya, nagkakasala rin tayo. Pag minahal mo yung kapatid mo, dahil pareho kayo ng grupo, nagkakasala po tayo. Yung pagmamahal ni Jesus, walang pinipiling grupo. Sabi niya, love all Baptist people, Christian. Hindi, love one another. Love one another. Masarap magkaroon ng ibang kaibigan na sa ibang grupo. Minsan magkakaiba kayo ng ibang stand pero iba pa rin ang namimit mo yung mga iba-ibang kapatiran. Eto yung mga kapatiran na mamimit, mamimit mo sa langit eh. Pag din sa langit, hindi naman, okay, mga baptist lang ang pwede sa langit. Hindi naman ganyan. Hindi pinag-uusapan ng grupo doon. Ang pinag-uusapan doon, ligtas ka o hindi. At malalaman ligtas ka o hindi sa makita ng pag-ibig. Yan ang, yan ang trademark. Yan yung mark ng isang tunay na Krisyano, love. Love. Pero kung wala yan, question your faith. Question your faith. Kamusta po yung ating pagmamahal sa Hope Baptist Church? Kamusta po yung ating pagmamahal sa mga patira? Naway, patuloy itong kumini, lumago sa tulong ng Panginoon hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yan ang aking panalangin. Yan ang ating panalangin. Huwag mangibabaw yung pag-ibig natin, kundi yung pag-ibig nino ni Jesus. Pag-ibig ni Jesus. Pagkat pag ang pag-ibig natin ang nagibabaw sa loob ng church na ito, may limitasyon yun, may kondisyon yun. Pero pag ang pag-ibig ni Jesus ang nangibabaw, itatabi natin yung sarili natin para sa mga kapatid natin sa Panginoon. At salamat, marami tayong ganyan dito sa church. Eh. At lumalago pa. Hawaan pa natin yung iba. Hanggang lahat ay hindi na pinagsasabihan, oh mag-serve ka naman, hindi na. Automatic na yon pagkat marunong silang magmahal kay Jesus. Hindi na sinasabi, oh mag-church ka naman, hindi. Alam nila yan kasi may pagmamahal sila sa Panginoon at sa mga kapatiran. Hindi na pinipilit yan. Kaya pag-pray natin, minsan makulit sila, minsan, ano, sige, mahalin lang natin. Yan pa rin ang susi para magbago sila, pagmamahal. Pagmamahal. Minsan nagagalit na tayo, sumusurrender na tayo. Pag pray natin sa Panginoon, Panginoon, control my emotion. Naway, pag-ibig niyo pa rin mangibabaw sa loob ng tahanan, sa loob ng church, sa labas ng tahanan, sa labas ng church. Naway, tulungan tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, dakilang Diyos, maraming pong salamat sa iyong salita. Salamat sa dakilang pag-ibig niyo sa amin. Itong buwan na ito, pinag-usapan namin ng pag-ibig. Salamat may Biblia. Salamat may katuruan mula sa inyo na maggagabay sa amin. Salamat, inisip niyo kami, Panginoon, dahil mahal niyo kami. Isinantabi niyo yung sarili ninyo para sa amin. Tawagan ko rin yung aming pag-ibig sa aming mga kapatiran. Itabi namin yung aming desire, yung aming pansariling kaisipan para sa aming mga kapatiran. Mahirap to. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon. At salamat, meron kaming banal espiritu natutulong sa amin para ma-produce namin yung salitang pag-ibig sa loob at labas ng church. Upang yung aming testimony makita ng mga kapitbahay at malaman nila, makita nila ang Diyos ay kasama namin. Salamat at pagpalaan yung bawat isa. Inyo lahat ang kapurihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.